Defii infanoin en conversatio. Cion signifon havas la esprim maniero de la vital vidulo por la propra linguaggio? Ciel efficas fras construo cae terminologio de la cun parolanto? Cion rolon ludas tiui efficoi por la lern successo? Pri tiui demandoi occupigas psicolinguistino de la Universitato de Graz en Austrio. Sia esplorado pri la akiro de lingvo basigas sur experimenta studoi. Kiel ni agordigas cun conversazia partnero, tion ci clarigas per simpla exemplo. Se la cun parolanto parolas pri sofo, cae ne pri cuseio, tiam ancao mi parolos pri sofo, si diras. En actualae studoi, si volas pritracti la demandon, ciam grade cun parolantoi adaptigas unu alla alia, nome rilate al sintaxo, vortaro, cae prononzo. Grava mesurilo cetio estas la labor memoro quio conservas dum malonga tempo la auditajon au legitajon, cae quio povas dum tiu tempo ancau de nove applicition. Infanoi cun granda labor memoro productas pli ofte complexain structuroin en la fras construo ol infanoi cun mal pli granda labor memoro. La linguistino resumas la resulton de studaggio en quiu infano e cun difecto de la linguo evoluo estis comparatai cun tiel nomatai normale evoluintai infanoi. Antau tiu fono, lau sci, ancau ludas rolon, ciel plen cresculoi parolas cun infanoi. En la esplorado onis cias, che estas avantaggio por infanoi, se ili estas defiatai. Simplai frasoi, civi ne en havas defion, ne conducas al tio, che infanoi lernos pli. Testoi clarigu la demandon, quiam grade infanoi transprenas fras construoin cun relativai au passivai elementoi la resulto de pli frua estis che infanoi, fano ofte confrontigis cun passiv elementa i construoi applicisti u construoin se ili devis re racconti ion cion ili estis antaue audintai de plen cresculoi montrigas simila resultoi por relativa i frasoi se temas pri la ruggia auto au la auto quiu estas ruggia. Concise tirite, infanoi transprenas construon quion ili audas de la cun Alie presentigas tio efico, ce aciro de dua lingvo. Lernantoi ne transprenas automate nova instructuroin, cun ciui ili confrontigas, set ili eble ancao besonas clarigain informoin pritiui novae structuroi. Almenau tio validas por plen cresculoi, ce ciui oni povas supposi che existas iam antauscio pri grammatico. Se grammaticae structuroi funccias tute alie, ol en la unua lingvo, tiam oni devas calculi pri pli longa tempo por lernado, gis tiui strukturoi estas transprenatai. Ci case aperas ancau la demando. Cio estas la reago, se la frasoi en havas lingvain eraroin? Ciu en conversatio inter du cun parolantoi, ciui ambau parolas en fremd lingvo, unu transprenas la eraroin de la alia? ciom alta devas esti la grado de eraroi, porce tiui eraroi estu transprenatai. Ce infanoi, laula linguistino, ocasas che ili generaligas alla giusta formo. Set ciutio ocasas ancau ce plencresculoi. Ancau la pritracto de dialectoi ludas rolon por la esploristino citie la messaggio la instruanto ne estu. Cion vi diras tio estos mal giusta? Estas pri bone clarigi che existas diversai dialectoi, cae che la norm germana lingvo estas unu el ili, cae che ili ciui devus stari samaraite unu apud la alia. Jen do quelcae interesai demandoi, ciui ancau ludas rolon por la instruado cae applicado de esperanto.